พวกเราเนี่ยมันก็ไม่เคยรู้หรอกว่าในการที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นโชว์มันเป็นสิ่งพิเศษสักใจของเราแต่ว่ารู้สึกตอนที่หูดับเนี่ยมันดูคิดแปลกแล้วก็มันดูมันดูไปแล้วก็มีความทุกข์มากคิดมันเกิดคือเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีนะ ข้อมูลตัวนี้คจบเลยนะไอ้ความฝันเป็นนักดนตรีนักแต่งเพังหมเลยจะไ่ใช่ผ่านไปสิบปีนะจนยี่สิบเก้าจล้วเธอก็สามารถที่จะ เธอรู้ว่เธอร้องเพลงชืว่าพยายามิธีกรว่าทำไมถึงร้องเพลงนี้แกก็บอกว่าในช่วงที่มีความทุกข์เนี่ยนะก็มาได้คิดว่าชีวิเราเนี่ยมันมีอะไรที่ควรทำมากกว่าการร้องเพลงคือคงหมายถึงว่ามันมีอะไรที่ควรจะ จะดีกว่า

เชื่อไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าคนจะลองเล่โดยเพลงที่ตัวเองแต่งเองเป็นคนเลยบางคนก็ชื่นชมมากเลยว่าเธอเนี่ยนะไม่ยอม ใช่ความโง่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่มันอตัวฉันเนี่ยถ้าฉันท้อแท้นี่มันก็ตกไปแต่ถ้าฉันไม่ยอมฉันสู้ฉันพยายามก็สามารถจะไปถึงจุดหมายที่ไฟ่ฝันได้แต่บทเพลงเยอะ่มมีความหมายมันไม่ใช่เป็นบทเพลงเรื่อไม่ใช่เป็นที่ร้องคนที่มีชีวิตแบล้านลาแต่ันเป็น ที่ติดตั้งกล้องนะครประสบการณ์ที่ดีก็คือว่าตอนนี้คุณรู้นะแต่ก็ไม่ยอมแพ้เพราะรู้ว่าสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จความคาดขวังที่ไม่ใช่ ใช้เธอใช้อาศัยความจำของเรามาเสริมหรือเวลาเราแต่งเวลาเราทำแล้วก็ตามเนี่ยมันจะต้องอาศัยความจำของเราเช่นโยคะโยคะเนี่ยมันก็ทำไปเนื่อยๆปฏิบัติออกการเมืยงมัวก็มันจำได้ว่าการเล่นท่าที่เช่นการสวดมนต์สักการมันจะเริ่ม เชื่อฉันที่ฉันมีอะไรที่ควรจะทำมากกว่าการแพ้ถ้าวันจะลองถึงก่อนนฉันไม่สามารถจะทนใครได้ เพราะว่าสิ่งที่ขางทางฉันไม่ไหวก็คือตัวฉันเองไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่เจ้านายนะแล้วก็ไม่ใช่ความเจ็บป่วยนะ แต่ว่าคนเราเวลามีความทุกข์นะเราจะโทษคนนั้นคนนี้ว่าทำให้ฉันทุกข์คนนั้นคนนี้เป็นตัวขวางทางที่จะนำไปสู่ความสุขไอ้เนี่ยเป็นมารความสุขมันจะได้ยินนะมึงเป็นมารความสุขนะเมื่อกี้บอกเจอานายเป็นมารความสุขนะที่ไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ความความสุขเราคือตัวเราเองเช่นท้อแท้เป็นงอนเป็นล ความร้ายหรือว่าแบบความทุกข์ของตันจมจมความสิ้นหวังที่ใครสนใจก็ลองไปไป ลองเห็นกันได้รอบแต่ไม่ใช่ลงเพียงคนเดอยวนะมันจะมีคนมีดนตรีแบบนั้นด้แต่เธอสามารถจะเล่นดนตรีและร้องเพลงให้มันพอดีให้มันสอดคล้องกับจังหวะก็มาใส่ขาวนใส่ขาวนับนับคลื่นขาวมันก็ตำแหน่งได้เล สัมมิสตุจงสำเร็จโดยชาพรันสาเพบุเรตุสังกตาออกากัมมิทังคุณจงเป็นทีจันโทปนารโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมาดีโชติรโสยธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยมียินดีสาพีติโย Thank you.